الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد tukiendelea na jambo ambalo tulikuwemo tukizungumzia e, kuhusu jambo la au kauli ya wenye ku, kusema walivyosema kuwa mtu anawatoa anatoa adila za salafi eti ukikaa na watu wa bida na wewe ni mtu wa bida nadhani tumetanguliza hilo tumetanguliza hilo na tukaahidi katika hii au katika hii sauti tuweze ku, kuziweka kauli ambazo zinathibitisha hilo kwa salafu salih Allah awaridhie kwa tunazidi kukariri ile ile kaida ya Imam Ahmad rahimahullah ambayo alimnasihi mmoja katika wanafunzi zake ambaye anaitwa eh, Abul Hasan al-Maimuni iyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imamun jiweke mbali sana kuzungumza katika masala hauna imamu aliyekutangulia katika masala kama hayo kwa hiyo kaida inachunga watu wafate njia ya salaf wafate njia ya watu au ya wema waliotangulia hmm? hii kaida ni muhimu sana ambao watu wanatakikana waweze kuizingatia Kwa hiyo kabla ya kubainisha yale masala ambayo tumezungumzia ambayo inaonyesha kuwa mtu kukana watu wa bid'a anakuwa mtu wa bid'a kabla ya kuzungumzia hayo turejee kwanza tutizame baadhi ya mambo mengine ambayo yanamtoa mtu katika sunna kama nilivyokuambia katika sauti ya kwanza wekeni mstari wekeni mstari chini ya kauli ya Ibn Baz aliposema wa man khalafa aqidata ahli sunnati dakhala fi thint au dakhala fi e, athintain wa sab'in yeyote mwenye kukhalifu itikadi ya watu wa sunna au kwenye kukhalifu misingi ya watu wa sunna anaingia katika makundi sabini na mbili ambayo yameahidiwa moto. Kwa hii mbaki mnaitia mstari ile sehemu. tayeb Kwa hiyo aliulizwa Sheikh vile vile Abdul Aziz ibn Rais al-Rais hafidhahullah wakati alipokuwa akisherehesha usulu su, uh, al-usulu sita ya Sheikh al-Islam Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah akaulizwa mata yakhruju ar-rajulu min as-sunnati ila al-bid'ah lini mtu anatoka katika, sunna na kwenda katika bid'ah wa bimaana akhar na maana nyingine mata yakunu ar-rajulu mubtadi'a ni lini mtu anakuwa mzushi ni lini mtu anazingatiwa kama ni mtu wa bid'ah Akataja shekhe akasema yakunu rajulu mubtadia fi halat, mtu anakuwa mtu wa bid'a katika hali tofauti. Dhakara ba'duha ash-Shatibi wa ba'duha Ibn Taymiyyah rahimahumullah. Imam ash Shatibi alitaja baadhi ya hali na vile vile Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akataja baadhi ya hali Allah yarhamuhu ذكر الشاطبي في كتابه الموافقات أو في كتاب الموافقات يوم يعني الشاطبي كتابه كتابه مجد كنهيته الموافقات أكتاز أنا قسيمة أن الطائفة تخرج من الفرقة الناجية إلى عموم ثنتين والسبعين فرقة الضالة إذا خالفت أهل سنة في أمر قليل Kwa hiyo kundi, sikilizeni maneno aliyotaja Imam Shatibi rahimahullah, kundi hutoka katika kundi ambalo limesalimika, bimaana kundi linatoka katika kundi ambalo limesalimika na moto na kwenda katika makundi ambayo ni sabina mbili ambayo ni ya motoni, makundi potevu, ikiwa kama kundi hilo litakwenda kinyume na ahli sunna katika jambo likubwa, katika mambo ya aqida, mambo makubwa وهذا ينطبق ايضا على الافراد na hili si kwa kundi tu peke yake hata kwa mtu mmoja mtu mmoja peke yake faman khalafa ahla sunnati fi amrin kulli yani fi qa'idatin kulliyya kwa yeyote mwenye kukhalifu watu wa sunna mwenye kwenda kinyume na watu wa sunna katika misingi mikubwa vivyo katika misingi ambayo wamekubaliana nayo ahlu sunnah wal jamaa eh fahadha yakunu mubtadi'a huyu anakuwa ni mzushi hili kauli ya Imam Shatibi rahimahullah anakuwa ni mzushi kwa si kundi tu peke yake hata mtu mmoja akihalifu yale ambayo aliyokuwa nayo ahlu sunnah wal jamaa katika misingi katika masala ya, ya kiitikadi ambao ni ambao wamekubaliana kwayo sio kwa masala baadhi ya ya itikadi ambayo eh wametofautiana ambao ni, ni katika masala ya itikadi ya kifurua mfano kama Allah alimuona eh, je mtume alimuona Allah katika msiku wa nani wa, wa mi'raj katika masala ambayo wao bidishani je maiti anasikia dua ya wale ambao wanamuombea anapokuwa kaburini kwake yani masala ambayo yametofautiana ahlu sunna yani katika masala ya kiaqida lakini furuu ya aqida tofauti na masala ya aqida ambayo ni kulia mfano anaikanusha kuwa Allah ataonekana peponi huyo anakuwa ametoka katika sunna lakini ya masala je mtume alimuona Allah katika nani usiku wa miaraj au je maiti huwa anasikia dua mwenye kumwombea haya ni masala ambayo hayabidishani wenye kusema masala haya haombidishi na mengine sawa طيب kwa lakini ikiwa ni masala ambayo ni ya kiaqida ambayo ni kullia wamekubaliana kwa ahlu sunna wal jamaa kwani katika misingi ya watu wa sunna yeyote ambaye atakhalifu anakuwa ametoka katika sunna sawa kisha akasema wa min amthilati dhalika na katika mfano wa hilo تأول الصفات أو تأول الصفات الاختيارية كالأشاعرة مفنوق فنيا تأويل صفات الله سبحانه وتعالى أمازون اختيارية كما قسوي كما قسي والفو خالفوا ما أشاعرة وكفنا تأويل نهابا كنا بونا زوكا سيما بونا كنا ابن حجر وكنا إمام النووي ولفنا تأويلك وبعضي صفة vipi na wenyewe watu wa bid'a ili tutalizungumzia pia sawa au qala da'una najtami'u ma'a ahli albid'i kullihim au kauli ya mtu ambaye anasema hivi tuache tukusanyike pamoja na watu wa bid'a wote kama yakulu alikhwanu almuslimun kama wanavyosema kundi la al-muslimun tuache waislamu wote wanataka sisi umoja na hili ndio jambo ambalo Burundi leo lipo pianeni udhuru jamani pianeni udhuru ndio kuna maneno mazuri ya ya ya ya, ya, ya Sheikh eh, eh ya Sheikh eh, Al-Fawzan hafidhahullah takuja kuyazungumza mwisho wa mada yangu au wa, wa sauti zangu hizi alizungumza ikiwa kama kila mtu atapewa udhuru basi hapa atakuwa kama mzushi <laughs> kama itakuwa kila tupiane udhuru tupiane udhuru hapa atakuwa kama mzushi katika hii dunia wala kuna mtoto afataga haki itakuwa kila mtu anafanya kwake anapewa udhuru itakuwa ndio hivyo itakuwa ndio hali hiyo eh sasa hapo anasema hivi mfano jamaatu al-ikhwan al kauli yao kusema tuwe kitu kimoja si yote eh kama wanavyosema katika kaida yao ambayo ni maarufu katika kaida ambayo wameanzisha au ma أو جماعة الإخوان المسلمين أبو منزلش واو أبوني حسن البانا البكونا سيما أكلت قاعدة أبو إن يفي نتعاون فيما اتفقنا عليه ونعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه kwa hiyo tunasaidiana kwa yale ambayo tumeafikiana na tunapeana udhuru kwa yale ambayo tumetofautiana hii ni kaida ya ikhwani kwa hiyo ndo wale wanaosikia watu ah, yani masala ambayo tumetofautiana tupiane udhuru tu tupiane udhuru afu yale ambayo tumekubaliana tusaidiane kwayo hii ni kaida ya ikhwani yani ya kutaka kujelea madhehebu yote yawe kitu kimoja na hii kauli kama alivyotaja hapa inamtoa mtu katika sunna inamtoa mtu katika sunna ndipo tazungumza mtu anakuambia umoja bwana umoja wanakusudia umoja wa tablighi shia ibadhi fetu kitu kimoja bwana tupiane udhuru huu ni umoja wa, kizushi huyu kwa anasema hapa sheikh kwa mtu mwenye kusema tuache tukusanyike pamoja na watu wa bid'a wote kama gisa unavyosema ikhwanul muslimin huyu pia ni nani ni mzushi tayari ashatoka katika sunna au qala la tunkiru ala ahli albid'i au mtu akasema acheni kuwakemea watu wa bid'a msiwakemee watu wa bid'a muache na bid'a zao pia huyo anakuwa mtoka katika sunna anakuwa mtoka katika sunna eh? Hii pia ni kauli ya kama nilivyosema shekhe, kama yaqulu al-ikhwanu al-muslimun wa tablighiyun eh? Kama kisha anavyosema ikhwanu al-muslimun na, mata, na, na, na matabligh. Sikia, acheni kukanusha, acheni kuwakemea watu wa bid'a bwana, acheni kila mtu mwacheni ya yake anasema Sheikh haulai yakhrujuna min al-firqati an-najiya ila umumi 72 firqa الضاله kwa hiyo hawa watu kama hawa wanatoka katika kundi ambalo limesalimika na moto na kwenda katika makundi sabini na mbili potevu kisha akasema wa idha kana fardan yakunu mubtadi'a hata kama atakuwa ni mtu mmoja anakuwa ni mzushi hata akiwa ni mtu mmoja anakuwa mzushi sawa طيب وأما الضابط الذي ذكره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في آخر مجلد من مجموع الفتاوى وهو na vile vile dhabit shurut ambazo amezitia Sheikh ulislam Ibn Taymiyyah katika mujalladi wa mwisho katika kitabu Majmu'u al-Fatawa akasema hivi wa huwa idha khalafa ahla sunnati fi amrin اشتهر فيه الخلاف بين أهل سنة وبين أهل البدع أهل البدعة فإن هذا يكون مبتدعا maneno ya Sheikh ulislam haya kwa yeyote atakayekhalifu ahli sunna katika jambo ambalo limezagaa jambo ambalo limetambulika kuwa kuna tofauti baina ya ahli sunna na watu wa bid'a huyu mtu anakuwa ni mzushi ومن أمثلة ومن أمثلة ومن أمثلة ذلك na katika mifano wa hilo an yara ar-rajul al-khuruj faman ra'a al-khuruja fahuwa mubtadi' mtu akiona kuwa yafaa kutoka nje ya toa viongozi ambao viongozi wako na sulta viongozi wa Kiislamu mtu akaona kuwa yafaa kutoka nje ya kiongozi huyo anakuwa ni mzushi sawa لأن هذا أمر اشتهر فيه الخلاف بين أهل سنة والخوارج والمعتزلة kwa sababu hili ni jambo ambalo imeenea imetambulika ni jambo ambalo inatambulika kuwa pako tofauti baina ya watu wa sunna na makhawariji na mu'tazila makhawariji katika itikadi zao wanaona kwa yafaa kutoka nje ya kiongozi dhalim kwa upanga bimana kwa silaha maibadhi wenyewe wanaona kwa yafaa kutoka nje ya kiongozi kwa sababu kundi katika kundi ya makhawariji lakini wenyewe wanaona kwa haifai kutoka kwa upanga lakini kiongozi akifanya dhulma tu wanatoka nje ya toa yake bali mu'tazila wenyewe wakafanya kuwa hili katika misingi yao wanapotaja katika msingi wao kuna msingi ambao unaitwa al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar wakikusudia kutoka nje ya toa kiongozi kwa hili jambo ambalo kuna tofauti baina ya ahli sunna na watu wa bid'a eh ahli sunna na watu wa bid'a ambao ni makhawarij na mu'tazila kwa mtu ikiwa kama ataona kwa yafaa kutoka nje ya toa kiongozi na kumpiga vita huyu anakuwa ni khariji tukienda katika masala ya viongozi ambao wa Uislamu pia kuna shuruti ambazo ziko hapa tushataja kwenye durusu zetu nyingi na vile vile kiongozi kama si Muislamu yafaa kutoka nje ya yake lakini kwa shuruti muwe na uwezo wa kufanya hilo na pasipotoki na pasitokei ma, madhara iko kama mna uwezo na mnaona kama hata kama mna uwezo kuna madhara yatatokea baadaye inakuwa ni haramu kutoka nje hata kiongozi huyu hata kama ni kafiri طيب ومن أمثلة ذلك أنا katika mifano mingine أن يقول أو أن يقول قائل إن كلام الله مخلوق mtu akisema kuwa maneno ya Allah ni kiumbe mtu anaposema kuwa maneno ya Allah ni kiumbe anakuwa ametoka katika sunna na hii ni kauli ya maibadhi wote wanasema kuwa bali makhawarij Mu'tazila hawa watu wanasema kuwa Qur'ani ni maneno ni, ni, ni kiumbe sawa kwa mwenye kusema kuwa Qur'ani ni kiumbe hadha mubtadi huu ni mzushi لأنه خالف أهل سنتي في أمر اجتهر فيه الخلاف بين أهل سنتي وأهل البدع أو أهل البدعة بسبب amekhalifu watu wa sunna jambo ambalo lime limeenea baina ahli e, kuwa kuna tofauti baina ahli sunna na na ahli albid'ah na watu wa bid'ah sawa طيب kwa hiyo katika masala ambayo ameyataja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ukichunguza anaturudisha kule kule ni katika ile misingi ahli sunna bimaana mtu mwenye kukhalifu misingi ahli sunna ambao walikubaliana kwayo huyu anakuwa mtoka katika sunna na ndio mmoja mojawapo aliyotaja Imam Ahmad wa taruku mujalasati ahli al-ahwa kuacha kukaa na watu wa bid'a huu ni msingi katika msingi watu wa sunna mtu akikaa na watu wa, bid'a anakuwa mekhalifu msingi huu anakuwa mekhalifu msingi huu kwa hiyo ni katika masala ambayo watu wanatakikana waweze kuya kutanabai sana kuhusu jambo hili e, watu wache ushabiki katika masala kama haya kwa bila kupoteza muda acha tuende katika zile aqwal ambazo zinaonesha kuwa mtu akikana watu wa bid'a mtu akikana watu wa bid'a anakuwa ni mzushi pia sawa tayib bila shaka ule Ahmad Aweso anayetakidi kuwa Allah hayuko juu anaitakidi kuwa Allah hayuko juu bali anasema Allah hayuko juu wala chini wala pembeni wala kuliani wala kusotoni hayupo katika itikadi zao za mashaira na mengine ya kisufi aliyokuwa nayo yule hmm. ambao ni mengi tu anajulikana <laughs> na sote tunakubaliana nao ambao wanatuita sisi kuwa Eh, sijui ma, masalafi sijui waliokuja na mapya wanaamini kuwa Ahmad Aweso si mtu wa sunna lakini je hakuna watu waliomkaribisha wakakaa naye Uthman Maalim wote wanakubaliana kwa sababu mtu wa sunna lakini hakuna watu waliomkaribisha wakakaa naye na wakampa misikiti akazungumza sasa ili jambo la kuwanusuru watu wa bid'a na kuwasifu mbele za watu hatujaona huko nyuma kuwa anakuwa mfano wao bali anakuwa amesaidia katika kubomoa dini juu alimsifu mzushi kwa hiyo wale watu ambao ni awamu nas wale ambao hawajasoma ah shehe fulani amemsifu basi ni mtu wa khairi sawa طيب acha tulete baadhi ya aqwali eh katika kauli ambazo zinathibitisha ile ambayo tumelizungumzia eh آه، ذكر ابن بطة في الإبانة عن الإمام عبد الله بن عون رحمه الله أنه قال الإمام ابن بطوى آه، عم يتجلى كتاب الإبانة هو إمام عبد الله بن عون الله وريم وديك جملة أمسيما الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع tumesema kaida tuizingatie iyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imamun jiepushe sana kuzungumza masala ambayo hauna imamu aliyekutangulia kwayo ebu tupeni imamu mmoja ambaye amesema kuwa kukaa na watu wa bidha hauwi mtu wa bidha tupe kauli moja imamu ambayo imeruhusu watu kukaa na watu wa bidha bali si tutakupa kwanza mpaka hata maswahaba maswahaba anasema ibn Abbas radiyallahu ta'ala e, anhuma la tujalis ahla al-ahwa msikai na watu wa matamanio msikai na watu wa bid'a فإن مجالستهم ممرضة للقلوب kwa sababu kukana watu wa bid'a kunaleta maradhi ya moyo maradhi ya nyoyo na ni kweli tizama mtu ambaye anasikiliza watu wa bid'a lazima awe na maradhi ya moyo anajikuta zile bid'a anazikubali anakuwa mtu wa bid'a ghafla kwa sababu ya kusikiliza watu wa bid'a ndio maana tizama katika ibn Sirin aimma hani katika maimamu wa, wa ahlus sunna alikuwa kijana mtu wa bid'a anaanza kuzungumza wanatia vidole kwenye masikio yao hawataki kumsikiliza hata na ndo maulama tuache sisi wale hawa hawa tukipigwa shubha moja tu tayari tumeshageuka hmm? kwa anasema e, al-Imam Abdullah ibn Aun rahimahullah kuwa yule mwenye kukaa na watu wa bid'a huyu ni mbaya zaidi kwetu kuliko hata watu wa bid'a yule mwenye kukaa na watu wa bid'a ni mbaya zaidi kwetu kuliko hata mtu wa bid'a وقال ابن وضاح في البدع والنهي عنها أخبرنا إسماعيل بن سعد البصري عن رجل أخبره قال ابن وضاح أنا سيما ametueleza Ismail ibn Saadi al-Basri kuhusu mtu ambaye alimueleza akasema kuntu amshi ma Amr ibn Ubayd nilikuwa natembea pamoja na Amr ibn Ubayd alikuwa katika toa bid'a faraani ibn Aun ibn Auni akaniona sikiliza salafi giso alivyokuwa si hatu kafanya leo tunaitwa vijana wa jaziba lakini sisi tuna sisi tunasema hizo kauli sijui vijana wa jaziba sijui hizo kauli sijui tingo e, awana adabu hazitudhuru sisi hiyo ni kawaida ni kawaida tizama Ismail ibn Saadi al-Basri anasema kuwa kuna mtu aliyemueleza akasema siku moja nilikuwa natembea pamoja na Amr ibn Ubayd huni katika wazushi huyu Amr ibn Ubayd faraani ibn auni ibn aun akaniona niko natembea naye akaniona niko natembea na huyo mzushi fa'arada anni shahraini akanipuuzia miezi miwili bimaana akafanya miezi miwili bila kumuongelesha ili lose tukilifanya utasikia ah, jazba hizo zilipanda hizo wanawatenga waislamu wanawatenga waislamu ya akhi hakadha kana salaf salafu saleh walikuwa hivi mtu wa bid'a akamwona mtu alikana na watu wa bid'a alimuona tu anatembea naye barabarani hakungoja kuuliza sijui una, una, una, unafanya nini ulikuwa unafanya naye nini ulikuwa unaongea naye kuhusu biashara wala nini a ah, a ah. Alimwona tu anatembea naye hapo hapo akampuuzia miezi miwili bila kumwongelesha miezi miwili طيب وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن عقبة بن علقمة قال في فيلم ابن عساكر إيه، كتك سندي أكابوكية كتك سندي أكي كتك تاريخ دمشق كتك عقبة ابن علقمة كوا مسيمة كنت عند أرطأة بن المنذر Artaatu ibn al-Mundhir ni katika thika wanawazuoni wengi walimzungumzia kama Imam Ahmad na wengine katika aima wa hadithi kuwa ni thika kwa anasema Uqba ibn Alqama nilikuwa kwa Arta'a ibn al-Munzir فقال بعض أهل المجلس baadhi ya watu ambao walikuwa wamekaa hapo wakasema ma taquluna fi rajuli yujalisu ahla sunna wa yukhalituhum sikilizeni ya maneno eh. huyu mnaochona alikuwa pale artaat ibn al-munzir katika wote walikuwa wamekaa pale mmoja akauliza mnasemaje kuhusu mtu ambaye anakaa na watu wa sunna anachanganyikana na watu wa sunna fa idha dhukira ahlul bid'i qala da'una min dhikrihim la tadhkuruhum wanapotajwa watu wa bid'a anasema hivi acha kuwataja mnasikia maneno huyu mtu ni mtu ambaye tabia yake ni kukaa na watu wa sunna ukimuona kila muda yuko na watu wa sunna lakini wanapotajwa watu wa bid'a anachukia na kwanza kusema ah acheni kuwataja watu jamani kwa nini mnawataja watu wa bid'a faqala arta'atu yule mwanawachuoni aliyokuwa pale artaat akasema huwa minhum la yalbisu alaykum amruhu huyo bwana yuko miongoni mwao wala jambo lake lisikuchanganyeni hata tukiyasema leo tutaitwa vijana wa jaziba eh hmm? tutaitwa vijana wa jaziba Kwa hiyo ni mtu ambaye anakaa na watu wa sunna. Kila unapomuona kuna watu wa sunna, lakini tatizo lake ni limoja tu. Wanapotajwa watu wa bid'a kwa ubaya na kwa mabaya yao, yeye anakwambia hivi, eh acha kuwataja jamani, anakasirika jua umetajwa Artaa akasema huyo ni miongoni mwao. Kwa hili jambo lake la kukana watu wa sunna lisikuchanganyeni. Ah, ah, huyu ni miongoni mwao tu qala yule mtu alikuwa pale aliuliza akasema fa ankartu dhalika min qawli artaa mimi ilo jambo ambalo artaa amesema sikuliridhia yule aliuliza sikuliridhia faqadimtu ala al-auza'i nikaenda kwa imamu al-auza'i kwa hiyo kauli ya wanawachuoni kusema kwa yule mtu miongoni mwao huu bwana haikumridhisha hakuikubali moja kwa moja akaenda kwa mwanawazoni mwingine ambaye ni al-Imam al-Auza'i faqal Imam al-Auza'i alipoambiwa hayo mambo kuwa artaa amesema kuwa mtu ambaye anaikana watu wa sunna anapotajwa mtu wa bid'a anachukia eti na yeye katika watu wa bid'a sikizeni maneno ya al-Imam al-Auza'i akasema Sadaqa Artaatu. Artaa amesema ukweli. Walqaulu ma qal, na kauli ni kauli ambayo amesema Artaa. Unaona? Ikiwa kama huyu anakataza watu wasiwataji watu wa bid'a, lini ata wale maneno ya wanawazuoni haya kana kwamba yuko anazungumzia hali zetu za zama hizi ikiwa kama huyu anakataza ana, ana, ana tu watu wasiwataji watu wa bid'a lini atawatahadharisha ndio hizi hali tuko nazo zizama ukiwataja watu wa bid'a watu wanakasirika kwa nini wataja na ndio maana ni vigumu hawa watu kuwatahadharisha wale watu watakaa hivyo hivyo kwenye bid'a kwenye bid'a kwenye bid'a kwenye bid'a mpaka wote wanaingia katika bid'a wote wanaingia katika bid'a huyu akabidiishwa kwa sababu tu ya kukasirika au kukataza watu kuwataja watu wa bid'a طيب vile vile وقال الأوزاعي رحمه الله vile vile Imam Auza'i akasema إذا رأيته يمشي مع صاحب بدعة وحلف أنه على غير رأيه فلا تصدقه utapomwona mtu anatembea na mtu wa bid'a kisha akaapa kuwa hayuko katika rai yake akaapa ah mimi siko katika rai yake natembea naye tu anasema imamu al-auza'i usimsadikishe usimkubali usikubali maneno yake bimana namaanisha kwa mtu mwenye kutembea na watu wa bida yuko katika rai yake sasa tuache wale ambao walimkaribisha wakina Ahmad Aweso wakina Thwan Maalim wakawatia hapo wakazungumza kama kawaida na wakawaponda vijana wa sunna na kuwatetea wale tuache hawa huyu tu ukimwona mtu anatembea na mtu wa bida kisha akakataa kama yuko katika rai yake usimkubali وقال الفضيل بن عياد رحمه الله وعلامة النفاق sikilizeni haya maneno ya Allah kibar ambao si tukiyasema tuonekana tuna jazba lakini yanasemwa na wanazuoni wakubwa wa dini anasema al-Fudail ibn Iyad rahimahullah wa alamatu nifaq na alama ya unafiki an yaquma ar-rajulu wa yaq'uda maa sahibi bid'a ni mtu kusimama na kwenda kukaa na watu wa bid'a ndio maana tunaona hizo dini wale sote tunajua kama ni masufi wale nao wenye kutupiga vita wale wanajua kama ni masufi lakini maajabu hao mashehe zao wako Tanzania na wengine wanakaa nao bali katika katika siku moja wakaandaa mpaka nani kikao cha elimu wakakaa nao wale waimbaji wote wa Kenya ambao hao hao ambao wanatusema si vibao leo kuwapiga radhi za kuimba kwao hao masufi hao sasa wanachanganyikana na hao hao yani watu hawaeleweki watu waeleweki kwa katika alama za unafiki ni mtu kusimama na kwenda kukaa na watu wa bidha hii katika alama za unafiki sawa وقال سفيان الثوري رحمه الله vile vile Sufyan الثوري Allah amrehemu akasema man masha man au man masha almubtadi'a indana fahuwa mubtadi' mwenye kutembea na wazushi kwetu na ni mzushi sisi tunaona mwenye kutembea na wazushi na yeye ni mzushi وقال البربهاري رحمه الله في فلي الإمام البربهاري رحمه الله قسمه وإذا رأيت الرجل يجلس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه وكمونا منتو أنا كابا موجا نواتو وبيدع بس متاذريش نأمجوليش كوا والي الواتو وبيدع سكيزيني أمانينو إيه؟ وكمونا منتو أمباي أنا كا نواتو وبيدع basi mtahadharishe na kumwambia kuwa wale ni watu wa bid'a mjulishe wale ni watu wa bid'a achana nao fa in jalasa ma'ahu ba'dama alima fattaqih fa innahu sahibu hawa ikiwa atarudi kukaa baada ya kujua basi jiweke naye mbali muogope mtu jiweke naye mbali kwa hakika yeye ni mtu wa bid'a maneno ya imaya kimwona mtu anakana na watu wa bid'a basi mwambie usimtenge hapo hapo mtahadharisha mwambie wale ni watu wa bid'a na umujulishe akiendelea basi jiweke naye mbali naye ni mtu wa bid'a katika maneno mazuri نهاية أبا سكليزيني أخرج ابن بطة في الإبانة ابن بطة قد إبانة أكسيمة لما قدم سفيان الثور البصرة كيفيند سفيان الثور البواسيلي قد كمجوى بصرة جعل ينظر إلى أمر الربي ابن سحي أو ابن سبيح وقدره عند الناس Sufyan al-Thawri akaanza kutizama jambo la la Arabi ibn Subayh au Sabih anaweza kusema Subayh au Sabih sawa na nafasi yake aliyokuwa nayo katika watu alipofika pale akawa anamchunguza huyu bwana ambani Arabi na namna gisi watu wanavyomchukulia huyu mtu katika mji wa Basra سال اي شيء مذهبه akauliza huyu mtu madhhabu yake ni yapi sikilizeni ya maneno ya kupeni mafunzo makubwa kwa hiyo Sufyan Thauri akaanza kuuliza huyu Arabi madhehebu yake ni yapi ama anaona nafasi kubwa ana sharafu kwa watu mashaallah watu wanamchukulia wana vizuri kwa huyu madhhabu yake ni yapi qalu wakasema ma madhhabuhu illa sunna huyu mtu hana madhehebu yoyote isipokuwa ni sunna ni mtu wa sunna mashallah gisi watu tunaona watu ni watu wa sunna hata kijabu rundi Burundi watu fulani watu ni watu wa sunna mashallah hakuna watu isipokuwa watu wa sunna ukiona baadhi ya walinganizi utasema watu wa sunna mashallah lakini hakuishia hapo qala akauliza tena man bitanatuhu ni kina nani jamaa zake ni kina nani watu wake wa karibu qalu ahlul qadar wakasema ni makadaria wa ahlul qadar wazushi qadaria wale ambao walipinga qadar qala akasema huwa qadari na yeye ni kadari sikia maneno haya <laughs> sisi tungeambiwa leo nini anambidisha anambidisha <laughs> Allahu akbar kwa huyu mtu alikuwa anasifiwa Arabi kuwa ni katika wa sunna watu akimuona ni mtu wa sunna lakini kilichomtoa katika sunna ni nini ni yeye kuwa na ukaribu na watu wa qadar kuwa na ukaribu na watu wa bid'a Sufiano Thauri akasema medamu watu wake karibu ni wale na ni mtu wa bid'a Bas, kauli moja tu bila kuongezea pili وقد علق ابن بطة رحمه الله على هذا الأثر بقوله ابن بطة قد كاي اثر akatia taaliqi na kusema rahmatullah ala Sufyan ath-Thawri rehma za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu ya Sufiani Thauri laqad nataqa bil hikmati fasadaqa amezungumza kwa hikma akasema ukweli hii ndio hikma ya salaf waqala biilmin fawafaqa alkitaba wasunna na akazungumza kwa elimu akafikiana na kitabu na sunna tizama ikisana vumsifu kuuliza mtu huyu mtu ni mtu gani akaambiwa ni mtu wa sunna ni nani watu wake wa karibu anasuhubiana naye jamaa zake ni kina nani akasema kuwa jamaa zake ni kadaria ni watu wa bid'a akasema naye ni mtu wa bid'a pia Ibn Battah anasema hivi Allah amrehemu Sufyan thawri kwa sababu alizungumza kwa hikma akasema ukweli na akazungumza kwa elimu kauli yake ikafikiana na kitabu na sunna ndio hivyo mtu akikana watu wa bid'a ni mtu wa bid'a ndio kauli ambayo inafikiana kitabu na sunna anayesema haya nani ibn batta sio abu muhsin ni ibn battah ابن بطة طيب وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله الذي يثني على أهل البدع ويمدحهم هل يلحق بهم Sheikh Ibn Baz aliulizwa je yule ambaye anawasifu watu wa bid'a anakuwa miongoni mwao na yeye faajaba rahimahullah na'am Sheikh akasema ndiyo ma fihi shakka hakuna shaka katika hilo من أثنى عليهم ومدحهم هو داع لهم يدعو أو يدعو لهم hadha min duatihim nasalu llah alafia. Sikilizeni maneno ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah, yule mwenye kuwasifu watu wa bid'a, basi ni katika wao, ni katika walinganizi wa bid'a, na yeye pia <laughs> sasa hapa tutaotoa ngapi burundi walinganizi wa bida wengi sana zini kauli za wanawazuoni ndio maana kuna kauli ya eh, Imam al-Qahtani rahimahullah katika nunia yake kasema maneno mazuri sana la yashabu al-bid'iyya illa mithluhu tahta ad-dukhani تأجج النيران الله اكبر asuhubiani na mtu wa bid'a isipokuwa mfano wake hakuna ambaye anafanya urafiki na mtu wa bid'a isipokuwa mtu huyo ni mfano wake chini ya moshi ambao mwenye moto mkali yani ndo hali asuhubiani na mtu wa bid'a isipokuwa mfano wake kuhani katika masala ambayo watu hawawezi kufanya ni kuelewa watu watu waache kuwaziwia watu kuwafanya watu kuwatilia vitambaa kwenye macho wasioni mbele acheni hivyo muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala narudi tena iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imamun Je pusha sana jiweke sana na hilo kwa insha allah tutaendelea kutaja ya masala ya kwa sababu <coughs> watu wanaweza kuleta hoja ndiyo tumekubali kuwa kuokana watu wa bida ni, ni, ni unaona kwa mtu wa bida lakini kwa wale watu wa Burundi tayari shurutu zimeshakamilika kuna shurutu bwana kuna dawabit ambazo lazima mtu mpaka jeni kila mwenye kufanya bid'a na kuwa mtu wa bid'a lazima pawe shurutu utakuja kuziona katika nani e, katika sauti zetu za mbele huko insha Allah tutakuja kuyazungumzia masala haya kwa hiyo acha niishie hapa ili naona hii imekuwa ndefu kidogo ili baadaye tutakuja kubainisha masala insha Allah na Allah ndiye mjuzi zaidi naam